Bismillahirrahmanirrahim Apakah boleh kita seorang muslim mempelajari mengamalkan ilmu tenaga dalam? Tenaga dalam yang model bagaimana? Tenaga dalam pakai silat batin Ambil kemenyan dengan kembang tujuh rupa Dimandikan pakai limau Setelah itu mantra-mantra masuk. Itu bukan tenaga dalam. Jin dimasukkan ke dalam. Setelah disalam oleh Tuan Guru tadi, bisa melompat naik. Mau pesan request jurus apa? Jurus monyet, melompat macam monyet. Jurus harimau, mencakar macam harimau. Maka itu bukan tenaga dalam. Jin yang dimasukkan ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah menuntut macam ini, segera datangi ustaz yang pandai ruqyah supaya jinnya dikeluarkan dari dalam badan. Jin terbagi dua. Satu jin qarin. Ketika saya lahir, ada jin yang ikut sama saya. Saya mati, dia tak mati. Dia tetap hidup. Itu jin qarin. Jelas kerjanya. Mengganggu saya. Ada satu lagi jin yang tak jelas. Di tepi-tepi jalan, di warung-warung. Itu namanya jin non-job. Inilah yang dipanggil oleh dukun-dukun tadi. Kau mau kerja? Apa kerjanya? Ah, ini kumasukkan kau ke sini pandai ini. Hati-hati. Jangan sampai anak-anak lajang kita ikut guru silat yang pakai jin. Kalau dia pakai celana jin, Pak Ustaz, tak apa-apa. Asal jangan berlubang lah. Apa hukum mengkodoh salat yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu? Bolehkah mengkodoh salat di waktu yang diharamkan? Sembayang yang tinggal lama-lama dulu mesti diqadha. Wajib solat umur berapa? 10. Sekarang umur berapa? 30. Sembayang tinggal berapa lama? 20. Maka qadha lah 20 tahun. Bagaimana caranya? Setiap selesai solat langsung qadha. Contoh, habis solat maghrib nanti langsung qadha. Bagaimana caranya? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhal isya arba'a raka'atin qada'an. Berapa lama? Qada 2017, lunas 2037. 20 tahun tinggal. Bagaimana dengan habis asar dengan habis subuh? Bolehkah langsung qada? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram salat haram solat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, solat jenazah setelah asar boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, solat apa? Tahiyat al masjid boleh. Sebab kodok yang tak boleh, solat sunat mutlak. Solat tak ada sebab baru tak boleh, haram. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad maka hari Ahad nanti langsung akikah karena akikah yang lebih dulu ambil duit 2 juta setengah belikan kambing akikah nah kebetulan anaknya lahir tanggal 3 Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Pas tanggal sepuluh Akikah apa kurban? Kurban tanggal sepuluh Otomatis dapat akikah bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10, langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustaz. Terus, anaknya lahir. Pas malam takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk kurban dulu. Tapi nanti setelah tujuh hari, ada duit, baru akikah. Bapak ibu, sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita, itu tanggung jawab ayah kita. Bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2 juta setengah. Beli kambing. Akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 masalah populer. Download dari Play Store. Gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30-40. Akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Oh, 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tu. Jadwal ustaz sudah penuh ya. Bagaimana mengundang ustaz tablik akbar? Bukan angkuh, bukan sombong. Minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Saya sudah penuhkan jadwal sampai Idul Fitri 2018. Jadi saya tak robah-robah lagi. Nanti kalau saya robah... Saya campakkan surau masjid kecil, saya terima undangan Pak Bupati, apa kata orang? Ustaz itu kalau masjid kecil dicampakkannya, undangan Bupati dia datang. Ini kan diupload di internet, jamaah menengok. Kalau jamaah itu mengadu ke jamaah, tak apa-apa. Jamaah mengadu ke jamaah, tak apa-apa. Yang kita khawatir dia mengadu kepada Allah tengah malam. Ya Allah, ha, mati ya Pak. Ustaz bagaimana caranya kita bersahabat dengan salafi wahabi Mereka kerap kali bersama-sama kami dalam pelaksanaan ibadah yang sepaham Tapi dalam perbedaan mereka tergadang memaksanya Salafi ini dia tidak selevel Ada yang level kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP Kalau yang kelas ekonomi saya banyak berkawan Dia tak ngurus saya, saya tak ngurus dia kami tetap lana akmaluna walakum akmalukum. Tetap bisa berkawan. Tapi ada yang level atas, ah, ini menyalah-nyalahkan saja. Somat tak berjanggut, somat tutup kaki celana, somat banyak salah sajalah kita ni. Maka kalau yang level bawah tadi, bisa kita berkawan. Level yang atas tadi tak bisa. Karena asyik menyalah-nyalahkan kita saja.